lukom. Upoznajmo se s Muhammedom sallallahu alihi wa ala alihi wa sallam za kojega je Allah jalla wa ala rekao wa inneke ala ala huluqin azim. Doista si ti na posebnom uzvišenom stepenu morala. Upoznajmo se s Muhammedom sallallahu alihi wa ala alihi wa sallam za kojega je Allah jalla wa ala rekao wa ma arsalnake illa rahmetan lil alamin. Mi te nismo poslali ništa drugo i nikako drugo, drugačije osim kao milost svim svjetovima. U našim proteklim emisijama govorili smo kako se Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam obhodio prema svome gospodaru, koliko se bojao svoga gospodara, koliko je volio svoga gospodara, koliko se stidio svoga gospodara, koliko je žurio i žudio za blizinom svoga gospodara koliko mu je činio ibadet. Nakon toga kako se obhodio sa svojom braćom vjerovjesnicima, poslanicima, dakle onima koji su bili prije njega, kako na koji način je li govorio je o njima laži iz vitoperenosti koje su tokom vremena unešene i koje su iznešene po pitanju njegove braće vjerovjesnika i poslanika, kako na koji način ih je odbijao, pojašnjavao i slično. Nakon toga kako se obhodio prema svojim drugovima, ashabima, onima koji su bili uz njega svo vrijeme. Pa nastojao je tokom cijelog života, svoga života, dok je boravio sa svojim ashabima, drugovima, a uvijek je neko bio u njegovoj blizini od ashaba, nastojao je maksimalno koliko je bio u mogućnosti da ih okoristi, da im doprinese korist i da od njih odagna štetu. Bio je s njima u svim situacijama, njihovim situacijama i radosnim i žalosnim, kada su bili slabi i kada su bili jaki, kada su uživali ponos i prije toga kada su bili uh, nemoćni, kada su bili robovi i slično. Allahov poslanik alihi salatu sam stalno je bio uz njih. Pa Allahov poslanik Muhammed sallallahu alihi wasallam bio je u svoje ashabe i u zadnjim trenucima njihovog života. Bio je u svoje ashabe na samrti. Kako se Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam obhodio sa svojima ashabima i svima onima koji su ga okruživali, dakle u tim zadnjim trenucima, kada su napuštali ovaj svijet i kolika je to njegova milost bila čak dakle i tada prema ljudima koji odlaze sa ovoga svijeta, više on se neće družiti s njima, niti oni s njime, neće koristiti jedni drugima. Zar i tada treba biti milostiv prema njima? Poslušajmo o tome nešto u ovoj našoj emisiji. Smrt, sve jedno stvorenje će okusiti smrt. Smrt je neizbježna. Nema ni jednog stvorenja, a da neće umrijeti. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, kullu nefsin za iqatul maut. Svaka duša će smrt okusiti. Sve živo, sve što postoji, sve što živi, ono će umrijeti. Kullu men alaiha fan, wa jabqa vajhu rabbike dhul jalali velikram. Sve što je na zemlji prolazno je, a ostaće samo tvoj gospodar. On će ostati, sve drugo će prestati i umrijeti. Dakle, sve jedno živo stvorenje koje postoji, ono će, ono će umrijeti. Smrt ima svoje muke i dobro nam je poznato ukoliko smo prisustvovali umrlu neke od osoba, vidjeli smo dakle da nije lahko umrijeti. Stoga Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'an i Kerimu i Allahov poslanik Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallame u svojim hadisima smrt naziva musibetom, naziva tegobom, naziva teškoćom. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala fe asabetkum musibetul maut. Pa vas je pogodila nedaća smrti. Smrt ima svoje muke. Čak sam Allahov poslanik sallallahu alihi wa alihi wa sallame, kada je on umirao, kada je on odlazio sa ovoga svijeta, uzimao je krpu, vlažnu krpu, potapao bi je dakle u vodu, zatim bi brisao svoje čelo i govorio La ilaha illallah, inna lil mevti sekerat. La ilaha illallah, doista smrt ima svoje muke. Smrt ima svoje muke. Dakle, smrt je musibet, smrt je nedaća. Pa za tu nedaću, za tu teškoću, za tu tegobu treba se pripremati. Budući da je smrt teška, da je tegoba, da je nedaća i također budući da nakon smrti nema više povratka, nema više života na Dunjaluku, kogod je umro, umro, sklopio svoje oči, otišao sa ovoga svijeta, nikada se više nije vratio na ovaj svijet, na Dunjaluk. Zbog svega toga, zbog te tegobe, teškoće, zbog odlaska sa ovoga svijeta, Allahov poslanik sallallahu alihi wa alihi wa sallame bio je posebno milostiv prema umrlima. I mnogo, mnogo je oporučivao da se pripremamo za ove trenutke. Dakle, za vrijeme života svim ljudima, svojima ashabima, muškarcima, ženama, oporučivao je pripremanje za smrt. I to su teme o kojima bi Allahov poslanik sallallahu alihi wa alihi wasallame najviše pričao. Često i nama znaju prigovoriti, govorite samo o smrti, smrti, smrti. Govori se o smrti zato upravo iz ovoga razloga što je smrt teška, što smrt treba spremno dočekati. To je tegoba, nedaća nije lahko podnijeti i zbog toga što nakon smrti nema više povratka. Nema više ponovnog povratka, dolaska na ovaj svijet da možeš raditi, živjeti i sl. Zbog toga najčešće o smrti je govorio Allahov poslanik alihi salatu sam o pripremanje za smrt. Pa je rekao Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam, dakle, kako se obhodio prema tim koji su na umrlu. Još za njihova života govorio im je, mnogo se sjećajte smrti. Eksiru min zikri hadim illadzat. Mnogo se sjećajte smrti, onoga što prekida svaku, svaku slast. Također govorio je kako provesti život na Dunjaluku, kako, na koji način se ponašati na dunjaluku da bismo spremno dočekali smrt. Pa je govorio, kun fit dunja, ke enneke garib, av abirun sebil. Budi na dunjaluku poput onoga koji je na tom dunjaluku stranac, poput stranca. Kada stranac dođe u neki grad, nikoga ne zna i mnogo se ne zadržava u tom gradu budući da nikoga ne zna, prolazi. Ili putnik prolaznik. Dakle, budi poput stranca, ili poput putnika prolaznika. Takav budi na Dunjaluku. Nemoj se mnogo zadržavati na Dunjaluku, nemoj se mnogo vezati, vezati za Dunjaluk. Također, u cilju pripremanja za smrt, za te teške trenutke, neizbježne trenutke, neminovne trenutke, koje će sve jedan od nas okusiti, Allaho poslanik, alaihi salatu wasalam, mnogo je preporučivao činjenje dobrih dijela, činjenje dobrih dijela, jer od tih dobrih dijela umrli će imati koristi, jer samo dobra dijela idu s njim. Kako je došlo u hadisu da je rekao Allahov poslanik alihi salatu wasalam, troje prati umrlu osobu. Troje prati umrlu osobu do njenog kabura. S njim ide njegov imetak, njegova porodica i njegova dijela. Pa se dvoje vraćaju, vraća se imetak i porodica, a ostaju s njim njegova dijela. Zato dobro gledajmo kakva dijela sa sobom nosimo. Ona idu uz nas. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri El Isra, spominje te detalje da sve ono što uradimo bit će čvrsto maltene o naš vrat okačeno. Naša dijela, zapisana dijela, idu, idu s nama. Dakle, zbog svega ovoga, Allahov poslanik sallallahu alihi wa alihi wasallame oporučivao je pripremanje za smrt, stalno sjećanje i prisjećanje smrti, rad, činjenje dobrih dijela i također kajanje, teuba. Rekao je čovjeku važi teuba, čovjek ima, trenut, ima mogućnosti da se pokaje sve do trenutka izlaska duše sve do trenutka izlaska duše. Dakle, pokaj se prije nego li duša dođe do grkljana. Pa, nakon toga, dakle, za vrijeme života tih svojih ashaba na ovakav način je postupao Allaho poslanika alihi salatu sam. Mnogo im govorio o smrti, podsjećao na smrt, oporučivao im činjenje dobrih dijela, oporučivao im teubu da se pokaju i slično. Već kada bi jedan za drugim od njegovih ashaba umirali, kada bi trebali da umru, Allaho poslanik sallallahu alaihi wa alaihi wa sallame i tada je bio uz njih. Pa bi Allaho poslanik sallallahu alaihi wa alaihi wa sallame kada bi ga obavijestili da neki od njegovih ashaba umire, da je na smrtnoj postelji, da treba da ispusti uskoro dušu, svi znakovi smrti su tu, Allahov poslanik sallallahu alihi wa alihi wa salame odlazio bi i boravio bi kod njega. Boravio bi kod njega sve dok on ne bi ispustio dušu. Pa tako Ebu Sa'id al-Hudri radijallahu ta'alan kaže kada nam je došao Allahov poslanik alihi salatu wa salam u Medinu, kada god bi neki od nas umirao, dakle ashaba, mi bismo obavijestili Allahovog poslanika alihi salatu wa salam o tome pa bi on dolazio boravio kod njega, posticao ga na istikfar, posticao ga na teubu, dakle još duša nije izašla, posticao ga da traži oprosta i on bi dakle pored njega izgovarao istikfar, estagfirullah, estagfirullah i iščekivao bi, iščekivao bi njegovu smrt. Također posticao bi na izgovaranje la ilaha illallah, osobu koja je na umrlu, koja treba uskoro da umre, on bi dakle posticao da njegove zadnje riječi budu la ilaha illallah. Jer je došlo u hadisu čije zadnje riječi budu la ilaha illallah, taj će ući u džennet. Zato bismo i mi trebali da slijedimo ovu praksu Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Kada čujemo za nekoga iz naše rodbine da umire, da je na umrlu, da su svi znakovi smrti tu, trebali bismo požuriti do njega ili neko u komšiluku, i također oporučiti našima. Kada mi budemo na samrti, da i oni postiču nas na teubu, na istigfar i da izgovorimo la ilaha illallah. Allahov poslanik alihi salatu wasalam je na takav način postupao i oporučio je rekavši postičite svoje umrle. Dakle, oni koji su na umrlu, koji trebaju uskoro da umru na la ilaha illallah, da izgovore la ilaha illallah. Čak pogledajmo Koliko je Allahov poslanik alihi salatu osallam bio milostiv prema osobama, prema dakle onima koji su živjeli oko njega u tim zadnjim trenucima kada bi umirali. Odlazio bi i podsticao na la ilaha illallah da zadnje riječi la ilaha illallah budu čak i nevjernika. Budu čak dakle i drugih nemuslimana. Ne samo da je na takav način postupao prema svojim ashabima prema Ebu Bekru, Omeru jeli, i drugim ashabima jeli, nastojao da im doprinese korist? Ne, već dakle Allahov poslanik alihi salatu sam nastojao je prema svima onima koji su živjeli oko njega da, da im bude od koristi i da od njih odagna štetu. Pa na takav način, dakle, odlazio bi onima koji bi umirali, pa makar dakle to bili i nemuslimani. Pa nam je dobro poznato da je svome Amidži Ebu Talibu da je otišao na samrti kada je umirao Ebu Talib, da je otišao i da ga je pozivao da izgovori riječi La ilaha illallah. Kul la ilaha illallah. Kelimeten uhađu leke biha inda Allah. Reci la ilaha illallah. Reci samo ovu riječ, za koju i zbog koje ću se moći zauzimati za tebe kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa nam je također poznato da je otišao i obišao dječačića koji je bio židov, a koji je dakle bio na samrti, koji je umirao, pa je otišao i pozivao ga da primi islam, da kaže la ilaha illallah Muhammedun Rasulullah. Pa je taj dječačić na samrti podigao svoju glavu prema ocu, na je pitao dakle išaretom šta kažeš ti, pa je rekao otac poslušaj Ebul Qasima, odazovi se Ebul Qasimu, nakon čega je dječačić izgovorio la ilaha illallah, Muhammedun Rasulullah i Allahu poslanik sallallahu alaihi wa alihi wa salame tada je bio presretan. Dakle, njegova milost prema osobama koje su umirale nije se ogledala samo u suznom oku, u plakanju, i slično, već dakle nastojao je maksimalno do zadnjih trenutaka da bude od koristi osobama, osobama koje su napuštale ovaj, ovaj svijet. Zatim, Allahov poslanik sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kada bi odlazio takvim osobama, osobama koje su bile na umrlu, nastojao bi da u njih unese radosnu vijest, da da ih obraduje radosnom vješću, da unese u njih radost, da u tim zadnjim trenucima im olakša koliko je u mogućnosti, da ih okoristi, da ih uputi na ono što je ispravno, da napuste ovaj svijet dunjaluk na ispravan način i također da ih malo oraspoloži. Da ih oraspoloži. Pa se spomnije da je otišao jednom od svojih ashaba koji su, dakle čak je to bio mladić, spominje se, pa ga je upitao u kakvom si stanju, kako se osjećaš? Kako se osjećaš? Napuštaš evo Dunjaluk, odlaziš, znaš nećeš se više vratiti, u kakvom stanju se sada nalaziš? Pa kaže Allahov poslaniće, nadam se Allahu, nadam se Allahovoj milosti i strahujem od svojih grijeha. Nadam se Allahovoj milosti i strahujem od svojih grijeha. Pa ga tada Allahov poslanik sallallahu alihi wa alihi wa sallame raduje, donosi mu radosnu vijest i kaže neće se nikod koga objediniti, naći ove dvije osobine. Da se nada Allahovoj milosti u ovim trenucima napuštanja svijeta, dunjaluka i da strahuje od svojih grijeha. Jer čovjek griješi tokom cijelog svoga života. Svi smo mi grešnici, činimo grijehe, neko više, neko manje, neko veće, neko sitnije. Ali dakle ima zasigurno griha koji nas mogu uništiti, upropastiti. Pa kaže strahujem od svojih griha. I kaže Allahov poslanik alihi salatu wasalam, nikod koga se u ovim trenucima neće naći objediniti ove dvije osobine, da se nada Allahovoj milosti, gotovo je, kraj. Ne može više da čini djela. Nema toga koji će se zauzeti za njega komu sada može pomoći do Allah subhanahu wa ta'ala i da strahuje od svojih grijeha, a da mu Allah neće i dati ono čemu se nada i zaštititi ga od onoga od čega i strahuje. Da mu Allah neće ukazati svoju milost i zaštititi ga od posljedica, kobnih posljedica njegovih grijeha. Zatim, kada bi neki od njegovih ashaba ili dakle onih koji su živjeli oko njega u njegovoj blizini s kojima se on družio kada bi napustili ovaj svijet kada bi umrli Allahov poslanik alejhi salatu sam dovio bi za njih dakle tokom njihovog života posticao ih je na pripremanje za smrt kada bi nastupila smrt dolazio bi boravio bi kod njih posticao ih na teubu posticao ih na istikfar, da izgovore riječi la ilaha illallah. Nastojao bi da ih raspoloži, nastojao bi da unese radost u njihova srca u tim zadnjim trenucima. Pa kada bi se oči sklopile ili kada bi umrli, Allaho poslanik alihi salatu sam dovio bi za njih tu u prisustvu umrlog i njegove porodice. Dovio bi za takve. Pa se prenosi umu salama radijallahu anha, prenosi kada je umro njen muž, Ebu Seleme. Allaho poslanik alihi salatu wasalam je došao i vidio ga, dakle, otvorenih očiju. Ispustio je dušu otvorenih očiju. Pa je sklopio oči, rekavši doista pogled prati dušu kako duša izlazi. Pogled ide za dušom. Pa je sklopio oči njegove od Ebu Seleme. Tada su prisutni shvatili, zaključili da je Ebu Seleme umro pa su počeli da plaču. Pa im je Allaho poslanik alihi salatu sam pojasnio da tada, kada dožive dakle i tu najveću tegobu, odlazak njihove drage, bliske osobe, da od njihova osoba takva bliska umre, rekao je dobro pazite šta govorite u njegovoj blizini, u njegovom prisustvu, jer doista meleki aminaju na sve ono što vi kažete. Pa nemojte govoriti osim dobro, nemojte upućivati jedni za druge osim dakle lijepe riječi, osim lijepe dove. Pa je Allah, poslanik alaihi salatu wasalam, tada je li zamolio Allah subhanahu ta'ala, uputio dovu, dakle u prisustvu umu seleme supruge tog umrlog i druge njegove porodice, proučio bi dovu, Allahu moj oprosti Ebu Selemi, podigni njegove stepene kod svojih odabranika, njegovoj porodici, daj nadomjesti na nekoga ko će se brinuti za njih, daj im nekoga koji je bolji od njega, Ebu Selemi, oprosti mu oprosti njemu i oprosti nama, prosvijetli mu njegov kabor i proširi mu njegov kabor. Dakle, Allahov poslanik alaihi salatu sam tada je dovio za umrlog i time je iskazao svoju milostivost i prema tom umrlom i također prema njegovoj porodici prema njegovoj poruci i kamo sreće da na ovakav način postupaju i naši oni koji su preuzeli odgovornost nad nama, ugledni također, da dolaze u tim najtežim trenucima za nas i da budu uz nas kada naša draga, bliska, voljena osoba napusti ovaj svijet, da dakle neko od uglednih ljudi ima kod nas, pa da pokuša nam ublažiti na takav način bol koliko je u mogućnosti. Zatim, Allahov poslanik sallallahu alihi wa alihi wa sallame i puštao je suzu. Njegova milostivo se ogledala i u tome da bi plakao za svojima sahabima, da bi plakao za djecom, da bi plakao i za svojom djecom kada su, kada su umirala. Znao bi dakle plakati za svojima ashabima i ništa teže vjerovjesnicima i poslanicima nije bilo do dakle ubijstvo njihovih drugova, njihovih ashaba. Pa i tako Allahov poslanik alihi salatu wasalam kada bi pratio zlostavljanja, kada bi pratio ubijstva svojih ashaba, to bi mu najteže padalo. U brojnim hadisima se spominje također da je bio u svoje ashabe i kada bi oni dakle umirali, kada bi ispuštali dušu, da je Allahov poslanik alihi salatu sam puštao suzu. Također za svojim sinom Ibrahimom koji je preselio u 18. mjesecu svoga života, dakle kada je imao godinu i po, umro je, Allahov poslanik alihi salatu wasalam plakao je za njim. Pa pojedini ashabi koji su bili dakle tu u njegovoj blizini, koji su došli s njim da vide i taj zadnji jeli, trenutak ispuštanja duše od strane Ibrahima, upitali su Allahov poslaniće, zar i ti, zar i ti plačeš? Pa rekao je Allahov poslanik alihi salatu sam, to je milost koju Allah subhanahu wa ta'ala daje u srcima svojih robova. I također kada su mu umirala unučad, na sličan način je postupao. Zatim Allahov poslanik alihi salatu sam se trudio da svim svojim ashabima klanja dženazu. Makako? je li bio zaposlen brojnim poslovima, odlascima, dolascima, je li bitkama i slično, nastojao bi da klanja dženazu svojim ashabima, da i na takav način iskaže svoju milostivost. Da, dakle, i tada, to je zadnji, dakle, rastanak, zadnji trenutak spuštanja u kabur, zagrtanja i klanjanja dženaze, učenja dove za umrlu osobu, to su zadnji trenuci, dakle s tom osobom, te trenutke Allahov poslanik alihi salatu wasalam bio je uz njih i nama je oporučio dakle da idemo, da pratimo dženazu, da klanjamo dženazu, da klanjamo dženazu umrloj osobi, da boravimo kod mjesta gdje će se osoba ukopati, da boravimo sve dok se dakle ne zagrne kabor na tom umrlom osobom i rekao je, postaknuo nas je na to čak i nagradom da onaj koji bude na ovakav način postupio, isprati od kuće, klanja dženazu, zatim ode do mjesta gdje će se ukopati umrla osoba i sačeka do kraja da će mu biti upisana nagrada od dva kirata, a kirat, kako je pojasnio u hadisu kod imama Buharije, jeste koliko je brdo uhud, dakle imaće nagradu dva uhuda, toliko će dobiti ogromnih, jeli, velikih dobrih dijela. Također, subhanallah, i to nema osim u islamu, Allaho poslanik alihi salatu oslan je rekao da umrli ima pravo kod nas, da smo mi dužni prema umrloj osobi da joj klanjamo dženazu, da ga ispratimo na drugi svijet. To je učinio našom obavezom obično ljudi, drugi, kada umru, više ne mare za njega. Drugi ljudi za umrlu osobu više ne mare. Umro, otišao, dok je bio na Dunjaluku, koristili smo i okoristili smo se od njega, kada umre, svi ga zaboravljaju. Allahov poslanik, alihi salatu sam, umrloj osobi je dao pravo. Dakle, ona više ne može da govori, ona više ne može da se brani, ne može da, da traži. Allahov poslanik, alihi salatu sam, zato joj je dao pravo i nama obavezu da joj klanjamo. Zato islamski učenjaci kažu da je fard kifaje obligatna dužnost zajednice muslimana da klanjaju dženazu svom vratu muslimanu. Dakle, neko od muslimana mora da mu klanja dženazu kako bi grijeh sa svih ostalih spao. Ukoliko nikom od muslimana u naselju, u gradu ne bi klanjao dženazu, tada bi svi muslimani bili bili griješni. Pa Allaho poslanik alihi salatu wasalam je dakle klanjao dženazu svojim ashabima. Kada bi ispuštao u kabor, ispustio i zagrnuo, dovio bi za njih. Također, dok bi klanjao dženazu, kao što nam je poznato, nakon trećeg tekbira uči se dova. Zatim opet, kada bi ga spustio u kabur, opet bi učio dovu nastojao da koristi umrlom koliko je doista u mogućnosti i podstaknuo je nas da na takav način postupamo. I rekao da sve te obrede ne obavljamo formalno, ne obavljamo rutinski, već da budemo prisutni, pa je rekao da posvetimo dovu umrloj osobi, da budemo iskreni, da ne razmišljamo ni o čemu drugom, već dakle o toj umrloj osobi i da joj, da joj posvetimo do Allahov poslanika alaihi salatu wasalam, doista najbolji Allahov rob, najbolje Allahov stvorenje. Sve ovo činilo ga je takvim. Dakle, prema svim ljudima, a pogotovo prema svojim drugovima, sahabima koji su bili stalno uz njega, nastojao je da im bude od maksimalne koristi tokom njihovog života, pa čak dakle i na samrti, posticao ih je na oprost, posticao ih je na teuvu, posticao ih je na dobra djela, posticao ih je da njihove zadnje riječi budu la ilaha illallah. Zatim bi dovio za njih, ako bi umrli, dovio za njih i za njihovu porodicu. Zatim bi ostavljao sve, planjao bi im dženazu, posvetio se u toj dženazi, iskreno učio dovu za njih, molio Allaha subhanahu wa ta'ala da im oprosti, da im proširi kabur, da im osvjetli kabur, bio je zadovoljan njima, svojim ashabima i molio je Allaha da Allah bude zadovoljan, zadovoljan njima i na takav dakle način iskazivao je svoju milostivost prema, prema njima. Nije ih zaboravljao i zbog toga i oni ashabi nisu zaboravili svoga poslanika Muhameda sallallahu alayhi wa alihi wa salame. Kako kaže Anas ibn Malik radijallahu talan, od kako je Allahov poslanik alayhi salatu sam preselio, umro, otišao na drugi svijet, nije bilo noći, a da ga nisam sanjao. Nije bilo noći, a da ga nisam vidio u snu. Oni su ga, dakle, stalno su sjećali svoga poslanika Muhammeda sallallahu alihi wasallam i na takav način i mi treba da postupamo, da se i mi stalno prisjećamo, da stalno govorimo, da se upoznajemo sa Allahim poslanikom alihi salatu wasalam i da nam on stalno bude na umu, da stalno bude u našim životima i našim srcima, a ne dakle određene, određene dane.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 Allaho, molim da oprosti meni i vama, mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. أحب الرسول به يقتدي حياتي هناء مع السنة أحب الرسول يقتدي يقتدي حياتي أنا مع السنة أتانا بهادي الكتاب المبين فأحيا الأنام من الظلمة من الظلمة آه.